Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Այսօր ամբողջ աշխարհում օրգանիկ ու բնական մթերքները լուրջ պահանջարկ ունեն։ Մեր երկրում, որտեղ բնաշխարհն ինքնին առողջ սնունդ ստանալու մեծ ներուժ ու անսահման հնարավորություն ունի, անարատ բնամթերք ստանալն արդեն խղճի հարց է։ Այս սկզբունքով 2014 թվականից Իվանյան համայնքում գործող Սվետլանա ընկերությունն իր գերնպատակը սահմանեց տեղական հումքից բարձրորակ արտադրանքի ստացումը, որի համար հիմնադիրները չխնայեցին որևէ ճանք։ Արդեն 8 տարի ընկերությունն արտադրում է կատնամթերք։ Այս տարիների ընթացքում Սվետլանան բազմիցս գործով ու աշխատելավոճով արժանացել է հանրության վստահությանը։ Ընկերության որակյալ համեղ ու անարատ մթերքի առաջնային նախապայմանը բնական հումքն է։ Ես Վարսիկն եմ հանրային ռադիոգործար Արցախ հաղորդաշարից, դուք Արման Ներսյանը։ Արման ջան, երբ եք մտել գործարար կյանք։ Գործարար կյանք սկսել ենք մոտ մի 8 տարի ու շարունակում ենք մեր գործարը լայնացնել, մեծացնել, պահպանել որակը, չափի մեջ էլի Ինչու եք որոշել զբաղվել կատնամթերքի արտադրությամբ։ Այդ գործը սիրել եմ, էլի տենց այդ գործի հետ սերեմ ունեցել, դրանից էլ ցակել այդ իմ մտքերը։ Գաղափարը ձերն էր։ Գաղափարը մերն էր, այո կողքից ահագին խորհուրդներ, ահագին շփումներ ու հասելն ենք էլի մեր նպատակին։ Արման գործարանը գտնվում է Իվանյան համայնքում։ Ասկերանի շրջան Իվանյան համայնք։ Անունը Սվետլանա է, Գերման։ Սվետլանան համ իմ մայրն է, համ էլ իմ աղջիկն է։ Զուտ իրանց անվան հետ sense կապված որոշել ենք տենց էլի Սվետլանա դնենք։ Իսկ ինչու Իվանյան համայնքում։ Դեղ մեզ բնակարան ունենք, դեղ մնում ենք ու Adzելն է ցեխնալի բնակարանից դուրս Adzելն իր խոդով Adzելն իր ամեն ինչով։ Հաստորեն բնակարանի տարածքում է։ Այո, բնակարանի տարածքում բնակարանի դիմաց դե բնակվում ենք մի պա առաջացավ այդ միտքը, որ կարելի է գործարքը սկսել ու դե հենց էլ ցակավ էլի կամաս կամաս ցակավ այդ նպատակը։ տարբերություն նախորդ տարիների պատերազմից հետո բավականին դժվարացել է ումքի ձերբերման գործընթացը, մասնավորապես կաթի։ Որտեղից եք ձերբերում այսօր եւ մինչեւ այդ որտեղից եք ձերբերում մինչև այդ ակնայից էինք ձերք բերում մի քանի տեղերից, մի 7-8 տեղերից, հետո իրանք էին բերում, մեր ավտոներ էր գնում հավաքում բերում։ Հետո այս պատերազմից հետո մի առ ժամանակ համ ցեխներ վնասվել, հենց առաջի օրը, ահամ տենց որ այս վիճակը խառը չիմանալով ինչա կատարվում, ոնց է կատարվելու, չէին կարացել կոնվորոշվեինք դրան հիմա վրա մի քիչ ուշ ենք սկսել կատնը ագրոից ենք ձեռք բերել հիմի այս պատերազմից հետո այո դեից ենք ներմուծում կաթը բարձր որակի բնական սա հա մեր գործարքը լրիվ գնումա բնական ոչ մի կանցինեն ոչ մի դապավ կա մեր հաճախորդները սաղ է գիտեն, որ մենք ամեն տեղից, ամեն պաշտոնյայից մեզ հաճախորդ ունենք։ Զուտ բիոպրոդուկտա դրա հիման վրա։ Որտեղ եք առաքում ձեր ապրանքը։ Մենք որպես այս փոքրոտ ֆիրմա ամեն խանութում չենք կարող տանք, ամեն խանութում չենք հասցնվել։ Բայց մեր այդ փոքր մասով, այդ մեր փոքր ձևով ինչքան հնարավոր է աշխատում, ստաբիլ աշխատում ենք։ Արդեն 8 տարի է ստացված բարձրորակ հումքով Սվետլանա ընկերությունը կազմակերպում է իր արտադրությունը։ Այսօր ընկերությունը համալրված է կատնամթերքի ստացման ժամանակակից գործարանային պայմաններով եւ բարձրակարգ մասնագետներով։ Ընդլայնելով գործարանային պայմանները 2014 թվականից հաջողությամբ գործարկվեց ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած հատուկ կատնամթերքի արտադրամասը, հանրության առաջարկելով տարբեր յուղայնության թթվասեր, կաթ, մածուն, կատնաշոր, քամած մածուն, պանիր եւ թան։ Քանի տեսակի արտադրանք։ Մածուն ունենք, պանիր ունենք երկու ձևի, չանավ, մացարելա, սերուցք ունենք, կարակ ունենք, այդ տեսականիներն են քամացմացում, այդ է մեր տեսականիները, բայց ահագին կարելի է տեսականի զուտ հնարավորություն չկա, պիտի մեծանվա այդ խնդիրն է, թե չէ ցանկությունը կա։ Արման Սպարողը ավելի շատ ձեր նշած տեսականիներից ո՞րն է նախընտրում։ Սաղ էլ ընտրում է, ոչ մի խնդիր էլ չեմ տեսնում ես իմ արտադրանքում։ Սաղը հավասար մի հավասար սպրոս կա էլի։ Գործարանում համապատասխան սարքավորումները տեղադրված են համապատասխան սարքավորումները հա տեղադրված են մեր մոտ սախ սախ ինչ կա 0-ից վերած սախ եվրոստանդարտին համաձայն ժամանակակից հագեցած գործարանը այս նոր սարքավորումներ են հնից ոչ մի բան քանի հոգով եք աշխատում 4 հոգով ենք աշխատում ես եմ համ տեխնոլոգի դերն եմ տանում, համ տնորենի դերն եմ տանում, համ ռաբոչի դերն եմ տանում։ հա, Այո։ հա, Ու սենց էլի հասցնում ենք, հա, պահանջն եմ շատ շատ պահեր եմ ես հանգարում, հա, հոսանքի մոմենտը շատ բան վիճակա մեր մոտ հոսանքը շուշտ են անջատնում այդ խնդիրն, հա։ Եթե հոսանքը տեղը լինում է, գործը իր տեղով գնում է։ Արման, ամեն օր թարմ ապրանքատեսակով եք ներկայանում, այո։ Այո, մենք ամեն օր չենք ելնում, մի օր կատնենք, բերում եմ մյուս օրը հելնում, այ մյուս օրը կատնենք, բերում եմ մյուս օրը ապրանքը հելնում խանութը։ Հա, սարքը մենք մյուս օր խանութներն ա գնում։ Փարքաստու պահանջարկն էլ շատ-շատ մեծանալու ձև չունենք, որ մեծանանք ամեն օր հելնենք կամ ավտոները երկու ավտո հելնեն, քան որ յոլա են գնվել։ Ինչու ձև չունեք, Արման ֆինանսական ու խնդիրներն են պատճառը։ Դե հա, գալիս է ֆինանսական խնդրից, եթե ֆինանսականը լինի մեծացնելու, աշխատատեղեր շատացնելու ահագին տեղ կա։ Ահագին էլ սպորոսը կապ չեմ կարող մեծանալ, չեմ ասել ցեխ փոքր է։ Դու կարող ես տեյնակ իմանալ մեծա, բայց շատ խառնա լինում, որ մի բան կողքից ուզում ես ավելցնես կամ ինչ որ մի բան չի լինում հազիվ այդքանի մեջ ենք տեղավորվում։ Պահանջարկ կա, շատ է, բայց չեն կարող հասցնել։ Արման, կատնամթերքի շուկայում Արցախում հավանաբար քիչ մրցակիցներ ունեն։ Ես մրցակից չունեմ, ես չեմ էլ խնդրին հանդրադարձել, որովհետև իմ ապրանքին խնդիր չեմ տեսնում, որ ապրանքը ինչքան էլ լինի կծախվի, այնքան որ այդտեղ պիտի արդեն որ տենասապրանք չի գնա մրցակցություն սկսես թե որակի տեսակետից, թե քանակի տեսակետից, թե իրա դիզայնից Փարք ասում, մենք խնդիր չունենք։ Մրցակից չունեմ, որ ասեմ ես ինչ որ մեկի հետ մրցունեմ բայց 3 ընկերություն։ Այո, 3 ընկերություն, այո, Արցախ կատնում Մոմոն Սվետլանա, Ղարաբաղ։ Բայց ներկրում են Մարիաննա Աշտարակ Հայաստանից ահագին պանիրի տեսակներ բան։ Սա չի խանգարում ձեր գործնեությանը։ Вообще լա չի խանգարում, չէ։ Արման, իսկ հումքի հսկողությունը ինչպես է իրականացնում, կա հատուկ մեխանիզմ կոչաներով դրած ֆիլտրացված գնում ենք մեր իրանց մոտից ելնենք ֆիլտրացված բերում ունքը նորից մեր մոտ ֆիլտրացնում ուղարկում կացաները հետո հատուկ ճարեր կա ճարերով լվանում այնքան որ պահպանում են հիգիենայի կանոնները Արման, իսկ սպառողի սերն ու վստահությունը դժվար էր ձեր կբերել։ Գնահատականը սպառողի մոտ ինձ թվում է թե շատ լավա, որովհետև եթե չսպարվեր հանվորակներ կամ այդքան սպորոշ չի ունենա ինքը։ Ես իմ ապրանքի հանելու վրան տեսնում եմ, որ ահագին իրան սպարում է ունի։ Արման եւ վերջին հարցը առաջկա ձեր ծրագրերի մասին։ Առաջկա մեր ծրագրերի մասին ուզում եմ որ այնքան որ սենց փոքր վարկ ունեմ, էլ մարեմ նոր ծրագրով նոր վարկով մեծացնեմ, ընդլայնվեմ առաջկա ծրագիր է դա, ուրիշ ծրագիր չունեն։ Փաստորեն դուք պատրաստվում եք ավելի ու ավելի շենացնել, այո, ձեր գործնեությամբ։ Անպայման, մենք մնալու ենք, շենացնելու ենք, շատացնելու ենք։ Մեզ Արցախում ոչ մի բան էլ չի կարող կայնացնի, որ ինչ որ լեղվենք, ասենք Արցախից ելնենք։ Նման բան չկա։ Ահագին ընկերություն, ահագին բարեկամություն։ Բոլորն էլ հravirում են իրանց մոտը իմ ճանաչելով իմ աշխատասերությունը, իմ լրիմն էլ առաջարկում է, լրիվում։ Է պատերազմի ժամանակից էլ միջև հիմա ես Ղարաբաղցի միակ մարդը կլնեմ, վերջինը, որ պիտի ինչ-որ Ղարաբաղը լքեմ, էլի չկա նման բան։ Հույսով ոչ թե հույսով ենք, այլ ուверен ենք, որ մնալու ենք ստեղ։ Էսի հայկականա ու մնալու է հայկական։ Մնալու հայկական ձեր այս հաստատակամ խոսքով էլ ավարտենք մեր հարցազրույցը։ Շնորհակալ ենք նման լավատեսության համար, շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար, ձեր գործերին միայն ու միայն հաջողություն ենք մաղթում։ Շնորհակալ ենք նաև ձեզ, ձեր հաղորդաշարին։ կաթի մթերման, մշակման ու բարձրորակ կատնամթերքի պատրաստման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմաններով համալրված Սվետլանա ընկերությունը նաև զարգացման ու ընդլայնման նոր ուղիներ է մշակում, մեծացնելու արտադրության ծավալներն ու հանրության առավել լայն զանգվածներին ապահովելու անարատ թար ու որակյալ կատնամթերքով։ Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար։ Գործարար Արցախ հաղորդման հյուրն էր գործարար Արմանը։